Чи, може, приховали свою вечірню порцію, щоб знущатися тепер з усіх нас? Дайте людині спокій, утрутився пат. У наметі ще горіла бензинова лампа, і Булат бачив усіх. Мілтон Брус обернувся назад і сказав у піврота, чого квакаєте жабеня? Проти кремезного і вигонистого француза жабенятком швидше здавався він сам і це раптом звеселило жака Антуана. Англієць роззявив рота, і стало добре видно, що з лівого боку в нього немає багатьох зубів. Ви б кривилися до правого вуха, кинув йому жак Антуан. Бо язик у дірку випадає пфу, пфу. Зрештою, він назвав його захлялим британським левом. Втрутилася кет яка теж не дуже поштиво висловилась про англійців. І Жак Антуан сказав: Коли хочеш знати істину, звертайся до жінок. Місіс Кет була приємно здивована. Якось незвично слухати компліменти з ваших уст, mon cher Жак. Француз тріумфував. Сьогодні правильніше було б звати мене Антуаном. Це раз. А по-друге, я прислів'я не доказав. У Шахерезаді воно трохи повніше звучить приблизно так. Якщо потрапиш у скруту і хочеш знайти вихід, спитай поради в жінок великий шаху, але зроби навпаки, бо вподібнився до ослиці. Булат чекав, що вона висловиться про погане виховання француза, але кет мовчки полізла в мішок. Жак план теж трохи збило з а пат уже починав хропіти. Незабаром брус ударить його ліктем у хвору печінку, подумав Булат, і я знову займусь арифметикою. Від голоду люди поставали страшенно сонливі і спали день ніч. Мозок Булатові теж обсновувало тягуче павутиння. Варто було сісти чи лягти, і повіки важніли. Зате ночами він довго лежав, дослухаючись до лункого ляскання вітру по брезенту і сонного бурмотіння француза. Цієї ночі вітер за наметом ледве зітхав, і патове хропіння було по голих нервах. Цей хляленький британський лев, справді рішуча людина, подумки проказав матрос, несподівано пригадавши, як охрестив сьогодні Мілтона Жак Антуан. Його прізвиська мали дивну властивість. Перехрещені мовби змінювались на очах, ставали іншими. Бурчання дрібненького англійця вже не здавалося таким смішним, а скорше трагічним. Віднині брус набув індивідуальної ваги. Після чергового стусана по печінці пат у сусідньому мішку болісно схлипнув, але не перестав хропіти. А перед очима у Булата – знов постав старший брат Михайло. Брат дуже міцно спав. Щоб його збудити, доводилось набратися терпцю ще й доброго. Якось Булат з матір'ю пізно повернулися з буряків. Він уже допомагав матері під час канікул. Михайло з дідом працювали на стогах, стогували аж за лишнім хутором і на ніч додому не приходили. Та коли Булат з матір'ю кинулись до дверей, двері виявилися замкнені. Так і є, ослаблим голосом проказала мати. Мішко прийшов. Гіршого за це годі було й вигадати. Вони почали грюкати у двері і у вікно, але марно. Грюкали поодинці і вдвох теж марно. А на дворі стало холодно і пішов дощ. Булат узяв жердину, якою дід ганяв голубів, і заходився штурхати нею Михайла крізь розбитий кутик шибки. То дурне, зневажливо махнула мати. Насувалася чорна ніч. Потомленим сапальникам стало холодно і голодно, а Михайло спав, задень намахавшись вилами. Жодних надій. Та Раптом сталося диво. Михайло вхопив жердину рукою і закричав Куди ти штрикаєш?